بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد من درس دروس شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف امام ترمذي رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته سيو و باب سيو و باب باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد نحوه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد شده رسول الله صلی الله علیه و سلم فسیح بود رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنش شیرین بود بر دل می نشست سخنانش دلنشین بود خصوصا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون چیزهایی که الله جل و علا بهش عطا کرده بود سخنانش کوتاه و جامع بود کم سخن گفت و اون سخنانش هم جامع کامل و معنا و پر محتوا بود علیه الصلاة و السلام گاهی هم بر حسب نیاز سخنی را چند بار تکرار میکردن دو یا سه بار تکرار میکردن بر حسب نیاز نه همیشه گاهی بیشتر وقتها چنانچه یاد شده در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت را اختیار میکردن و جایی که نیاز نبود صحبت نمیکردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنانش جایی بود که درش ثواب باشه اجر باشه پاداش باشه خیر و منفعتی برای دنیا و آخرتش باشه سخنانش سخن دنیا نبود تجارت نبود خرید و فروش نبود معامله نبود مبتلا به دنیا نبود علیه الصلاة و السلام ابتلاست ابتلاست امتحانه انسان بیشینه هر مجلسی حالا چه کار بکنیم حالا ارز بالا میره حالا طلا پایین شد طلا بالا رفت حالا چه کاری سود داره درآمد داره امروز ماهیگیری فردا نمیدونم کار ارز فقط به هر دری میخواد بزنه به خاطر اینکه مایدار و ثروتمند و پولدار بشه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مغمش مال دنیا تجارت ثروت نبود تا اون لحظه ای که وفات یافتن علیه الصلاه و السلام هرگاه هر مجلسی بینشست حرف از آخرت بود هرگاه هر جا مینشست سخن از اون چیزی بود که آخرت بر شخص راحت بشه و در دنیا و آخرت سعادتمند و خوشنود بشه خیرخواه همه بود سخنی نمیگفت مگر خیر مردم درش باشه علیه الصلاة والسلام اهل غیبت نبود اهل نمامی و دوبه همزنی نبود اهل دروغ و چخانهایی که ما میبینیم بعضی ها اصراف درش میکنن از تعریف از خودشون و تعریف از آبا و اجدادشون و هر جا قصه و داستانی از خودشون و خانوادهشون و از پدر و آبا و اجدادشون در میارن نبود علیه الصلاة السلام نه دنبال فخ بود نه دنبال تعریف از خودش یا تعریف کسی از اقوام خودش یا آبا و اجداد خودش چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا سید ولد آدم انا سید ولد آدم ولا فخر فخری هم ندارم سرور فرزندان آدمم فخری ندارم افتخارم نمیکنم انتخاب خداست الله جل و علا مرا انتخاب کرده الله جل و علا به من عطا کرده این جایگاه این شهر این منزلت این کرامت اینها همه عطای الله جل و علا اشرف خلق ولی فخ فروشی نمیکنه به خاطر اصلش و نسبش برخلاف امروزه این میگه من ایرانیم این میگه من کردم میگه من بلوچم این میگه من عربم رسول الله علیه السلام سخنش از خودش و خاندانش نبود تا جایی که یکی از اصحاب میاد اصرار میکنه که پدرم جهنمی یا بهشته اصرار میکنه اصرار میکنه رسول الله علیه السلام نمیخواد جوابش بده بعد میگه پدر در جهنمه ناراحت میشه زمانی که مجلس رو ترک میکنید رسول الله علیه السلام دیدن که ناراحت شده گفت که بیا میخواد دلداریش بده میگه خب پدر مادر منم در من پدر مادر منم همینطور با کفر از دنیا رفتن خاطر همین نووی سخت برخورد میکنه در شرحش بر صحیح مسلم اون کسانی که انکار میکنن در جهنمی بودن والدین رسول الله علیه الصلاه و السلام که نه اهل فترت بودن نه عوض داشتن خب میگه حدیث صریحه دیگه چرا چونی میزنید با حدیث رسول الله علیه الصلاه و السلام دیگه شما که دیگه بهتر از رسول الله صلی الله علیه و السلام به حال روز پدر و مادرش که تر نیستید که داناتر نیستید چانه برای چی میزنید ابراهیم هم خلیل رحمانه ولی پدرش آذر جهنمیه خالد مخلد در جهنمه با الله هم جل و علا منعش میکنه که برای پدرش دعای آمرزش بکنه تو خودی و عمل خودت چه کار به دیگران داری دیگران کردن و بودن خودشون بهره میبرن ولی تو چی تو چی داری تو چی کار کردی من به به عمل لم یسرع به نسبه تو اگر عملت به درد بخور نباشه نسبت به درد چی میخوره تو ایرانی باشی یا تو میخوای عرب باشی یا بخوای هر قوم و قبیله ای باشی عملت سخنت رفتارت اخلاقت اینها تو رو تزکیه میکنه اینها اسم و نامی به تو میده ارزش به تو میده و اینجا ما باید یاد بگیریم حالا هرچند که امام ترمذی رحم الله اکتفا میکنه به اون احادیثی که اومده ولی ما باید به کل سیرت نگاه بکنیم به کل احادیثی که الان داریم میبینیم و اینها قاضیان اینها قاضیان بر اخلاق و منش رسول الله علیه الصلاه و السلام و سیرت حسنش 223 بومین حديث امام الترمذي رحمه الله واسكن فسيح جناته ميقياد حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه إن حديث چنانچه در اسناد داریم حمید هست ابن مسعده صدوقه و همچنین اسامه بن زید هم همینطور ولیکن اصل حدیث در بخاری و مسلم حدیث صحیح ثابت در بخاری با این لفظ اومده لم یکن یسرد الحدیث کسردکو این چنین پیاپی سخن نمیگفت مثل شما یعنی رسول الله علیه الصلاه و السلام پیاپی سریع تون حرف نمیزد مثل شما داره انکار میکنه اون عایشه رضی الله عنها و داره نصیحت میکنه با شتاب زدگی و عجله حرف نزنن داره آداب سخن گفتن را یاد میده و در صحیح مسلم با این لفظ اومده کان یحدث حدیثا لو عده العاد احصاه سخن میگفت اگر حدیثی حرفی میزد اگر کسی میشمرد میتونست حساب بکنه که چند تا کلمه چند تا حرف تو این سخنش بودن یعنی قد دقیق و شمرده حرف میزد رسول الله صلی الله علیه و سلم شمرده حرف میزدن این کمال حسن رفتار رسول الله علیه و سلام چون یکی از اون حسن رفتار انسان این که انسان بدون چی میگه کلام پس پیش خودش رو بفهمه که چی گفته و چه داره میگه و چی میخواد بگه کمال قدرت داشت در نطقش در اون مسئله ای که میخواست مطرح بکنه مثلا ما میبینید جایی با شتاب زدگی یا عجله یه حرفی میزنیم از ترس اینکه حرف بعدیمون فراموش بکنیم مثلا سلوات میاد سری این صلی الله علیه و سلم را نطق میکنیم خصوصا من خودم مبتلا به اینم این لغزشه چیز خوبی نیست این چیز خوبی نیست نیاز به استغفار داره استغفر الله و توب الیه سخن باید شمرده باشه سخن باید شمرده باشه خصوصا رسول الله علیه و السلام که مقام اشرف خلق رو داره و نامش که بیاد باید با اجلال باشه نه اینکه سریع و تند از کنارش رد بشیم حتی در نوشتن درست نیست که ساد نوشته بشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی بخیل یک از انواع بخل اینکه شخص نام و یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم بشه و صلوات نفرسته بخیل اون کسی که اسم رسول الله صلی الله علیه و در کتابش باشه داره مینویسه نامه‌ای جایی کتابی بعد حیفش بشه که جا گرفته بشه از دفترش از ورقش و یا وقتش گرفته بشه که صلوات را بنویسه این بخیله بخیل نباشیم در صلوات گفتن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بس گفتیم رسول الله علیه السلام کمال دقت را داشتن در حرف زدنشون و شمرده حرف می زدن دقیق با تعنی حرف می زدن که مخاطب صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم درک بکنه با عجله و شتابان حرف نمی زدن و چنانچه در این حدیث داریم ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یسرد سردکم این چنین سری با عجله صحبت نمی کرد مثل شما پی در پی تند سری حرف نمی زدن ولكنه كان يتكلم بكلام بین فصل سخن وقتی که میگفت کلامش بین بود یعنی واضح بود كان يتكلم بکلام بين یعنی سخنش واضح با تأنی فصل سخن فصل واضح یعنی هم از لحاظ نطقش هم از لحاظ معناش يحفظه من جلس الیه هر کسی می راحت سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم را حفظ میکرد راحت حفظش میکرد یحفظه من جلس دویست و بیست و حديث امام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه حديث صحيح در بخارية از حديث أنس رضي الله عنه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسخن را سبار تكرار مكادا بر حسب حاجت چنانچه گفتیم بر حسب حاجت چون همیشه اینطوری نبود الان میاد در احادیث بر حسب مقام جایگاه سخنی را تکرار میکردن سه بار كان رسول الله صلى الله و سلم یعید الكلمة ثلاثا لتعقل عن هدف این بود که شخص طرف مقابل اون فردی که داره سخنانش را میشنوه درک بکنه بفهمه معنای اون سخن را بفهمه ضبطش بکنه 225 حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكن أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام این حدیث ابتدای این کتاب داشتیم و گفتیم این حدیث ضعیفه این حدیث ضعیفه یک قسمتی از اون خوندیم در اون چیزی که از وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم هند یاد میکنه که اینجا در این حدیث چنین یاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه اندوهگین بود حالا اولین چیز ابن قیم میگه که حالا خارج از اینکه این حدیث ضعیفه متنش هم درش اشکاله در کتاب مدارج سالکین چنین میگه امام ابن قیم بيجي وأما حديث هند ابن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف هم مجهول در اسناده هم ضعيفه وكيف يكون یکون متواصل الاحزان قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اندوهگین و اندوهگین و بود وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا واسبابها الله سیانتش كاد يعني انك دلتنگ دنیا نشه ونهاه عن الحزن على الكفار والنهي شام هم کرده از اینکه بر كفار اندوهگین نشه فلعلك باخع نفسك على آثارهم الله نهيش میکنه از انك دلتنگ بشه بر كفر کفار وغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فمن عین یأتیه الحزن گناهان ما قبل بعدش هم الله بخشیده خب چرا دلتنگ بشه چرا باید همیشه هم دلتنگ بشه بل انا دائم البشر رسول الله صلی الله علیه همیشه خورسند بودن رسول الله علیه و والسلام همیشه خورسند بودن خوشحال بودن ضحوک السنی همیشه صحابه دندونهای رسول الله صلی الله علیه و حتی در لبخندش هم میدیدن حالا میاد ان در احادیث بعدی در باب بعدی پس این قسمت از حدیث تعارض داره با اون چیزی که در سیرت از رسول الله علیه و السلام یاد شده دائم الفکر همیشه در حال تفکر بود راحتی نداشت لیست له راحه طویل السکت همیشه سکوتش طولانی بود که اینم داشتیم قبلا در حدیث صحیح یاد شده لا يتكلم في غير حاجه بدون حاجت حرف نمیزد يفتتح الكلام و يختمه بسم الله تعالی با یاد و نام الله جل و سخنش شروع میکرد و خاتمه میداد سخنش جوامع الكلم بود يتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل سخنش فصل بود فیصله بود لا فضول ولا تقصير صحبت رسول الله صلی الله علیه و اضافه نبود فضول نبود یعنی دخالت در کار کسی نمیکرد و نه هم کوتاهی میکرد در سخنش ليس بالجافي ولا المهين سخنش تند نبود خو هم خودش نبود و نه هم ناتوان و عاجز نه در صحبتش نه در تعاملش يعظم النعمه و دقت نعمت را همیشه به بزرگی به جا می آورد شکر الله را جل و در کوچکترین چیز به جا می آورد او رو بزرگ میدید یعنی اون نعمت را همیشه بزرگ میدید هیچ چیزی از نعمت های الله را جل و ناچیز نمی شمرد و کسی هم که اهل ذوق بود حالا چه در مدح یک چیزی یا سخنی نه به مذمت ازش یاد کرد و نه هم مدحش کرد. هیچ وقت هم به خاطر دنیا ناراحت نمیشد به خاطر دنیای کسی به خاطر دنیای خودش اگر کسی جایی حق را کنار میذاشت حق را کنار میذاشت خصوصا در جایی که بحث دین بود رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا خشکین میشد از حق خودش گذشت میکرد ولی به خاطر دین سینه سفر میکرد رسول الله علیه و سلم خشمگین میشد و تا اینکه اون حق را نصرت نده دست بر نمی داشت این نهایت تلاش رو میکرد برای نصرت حق و هیچ وقتم برای خودش به خاطر نفس خودش نصرت دادن خودش هیچ وقت رسول الله علیه و سلم خشمگین نمی شدن و دنبال اینم نبودن که به خودشون نصرت دادن از خودشون دفاع بکنن اذا اشار اشار بكفه كلها زمانی که رسول الله صلی الله علیه و اشاره میکرد با کل دستش تمام دستش اشاره میکرد یعنی با انگوش اشاره نمیکرد و اذا تعجب قلبها یعنی دستشو وارونه میکرد اگر از یه چیزی متعجب میشد و اذا تحدث اتصل بها اگر صحبت میکرد انگشتان دستش یعنی به هم میچسبون با کف دستش اشاره میکرد و ضرب حالا نحوه این با کف دستش چطور اشاره میکرد رو میگه و ضرب براحته الیمنا بطن ابهامه اليسرى کف دستش رو میزد روی ابهام دست چپش روی ابهام انگوش شست دست چپ با کف دست راستش و اذا غضب اعرض و اشاحه و اذا غاضب به زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خشکی میشد نمی و کسی را مؤاخذه نمیکرد اعراض میکنه یعنی شخصی را مؤاخذه نمیکرد با بیادبیش یا با اون عمل بدش یا اون کاری که باید سزای عمل خودش رو میدید ولی که رسول الله علیه و سلم گذشت میکرد ازش و اذا فرح غض طرفه اگر خوشحال میشد سرشو پایین مینداخت جل و ضحکه التبسم بیشتر خنده های رسول الله صلی الله علیه و لبخند بود یفتر رو عن مثل حب الغمام یعنی انگار که زمانی که خنده میزد لبخند میزد انگار ابری دندوناش حالا هم پاکی و تمیزی دندونه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که تشبیه به اب میشه و همین که زمانی که لبخند میزد دندونهای رسول الله صلی الله علیه و سلم آشکار میشد دندونهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم به هنگام لبخندش خب این خلاصه معنی گذرا از این حدیث بعضی چیزا که در این حدیث اومده بود ثابته چنانچه ما قبلا هم گفتیم از اینکه سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع بود کامل بود نقصی درش نبود و پی در پی نبود بلکه با شکیبایی و صبر و حوصله حرف زدن با تعنی سخنان شمرده بود و گاهی هم از سخنان سه بار تکرار میکردن خب بعضی چیزا در حد صحیح اومده ولی بعضی چیزا چنانچه ابن قیم ایراد گرفتن در کتاب مدارجش مثل همیشه اندوهگین و غمگین بود نه این چیزی ثابت نیست از رسول الله علیه و سلم و حدیثش هم ضعیف سی و پنجمین باب باب ما جاء فی ضحک رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد خنده رسول الله علیه و سلم آمده ما سه تا چیز در بحث خوشحالی داریم ابتداش تبسم یا لبخنده وسطش خنده هست و انتهاش قهقه هست صدای قهقه انسان از دل و سینش در بیاد خنده وسط لبخنده با قهقه وسط ایناست خصوصا اینکه صحابه هم رضوان الله علیهم اجمعین زمانی که یاد میکنن از خنده رسول الله علیه و سلام یاد میکنن که دندانهاش هم دیده میشد خصوصا دندانهای آسیابش بغلش نه دندانهای نیش جلوش ها نه حتی دندانهای بغلش هم دیده میشد یعنی رسول الله صلی الله علیه و دهانش کاملا باز میشد خصوصا رسول الله صلی الله علیه و دهانش هم بزرگ بود چنانچه قبلا داشتیم در ابتدای همین کتاب رسول الله صلی الله علیه و لبای بزرگی داشتن و حسین وقتی خنده میزدن لبهایشون به کش میومد و دندانهای بغلش هم پیدا میشد 226 مین حدیث الإمام الترمذي رحمه الله قياد حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل حدیث ضعیفه در اسناد هم ابن الحجاج داریم و هم سماک علت ضعفش این دو نفر دو تا از راویانه هرچند که بعضی جاها خوب در حدیث صحیح داریم یعنی که خواهد اومد جابر ابن سمره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا ساق پاش لطیف بودن دقیق بودن بزرگ و گنده نبود اون ساق پای رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکه لطیف بود یعنی ساق پای رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ نبود درسته مفاصل بدنش قبلا داشتیم در ابتدای بحث مفصلهاش دروش بود کف دستش دروش بود ولی که ساق پای رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود لطیف بود حمش ضد غلظته ضد غلظت و بزرگیه بس رسول الله علیه الصلاه و السلام درست استخوان بندیش دروش بوده ولی خب ساق پاش هم زیاد دروش نبود یعنی و کان لا یضحك الا تبسما به خنده هم نمیزد مگر اینکه لبخندی باشه خنده نمیزد مگر اینکه لبخند باشه حالا ما داریم که رسول الله علیه و سلم خنده میزد یعنی و خنده رسول الله صلی علیه و هم کم نبود حالا از چه نوع خنده من کردن خواهد اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم میخندیدن و همیشه هم اون لبخند بر چهره رسول الله صلی الله علیه و بود اون لبخند از چهرهش مفارقت نمیکرد مگر جایی که خشمگین شدن اونم کمه یعنی عدد انگشت شماره جاهایی که رسول الله صلی الله علیه و خشمگین شدن یعنی تو کل حیاتش 63 سال عمر کردن کل اون جاهایی که ناراحتی و خشم از رسول الله صلی الله علیه و دارید اندکه یعنی عدد انگشت شماره همیشه لبخند بر صورتش بود علیه الصلاه و السلام چنانچه ابن قیم یاد میکنه همیشه بشاشت خوشحالی که از شکر نعمت میاد از چهره رسول الله صلی الله علیه و میبارید اون خرسندی اون خوشحالی حالا چه اینکه کسی پیشش بیاد یا کنار کسی باشه همیشه اون لبخند بر سر صورتش بود این نشانه رضایت و خوشنودی از الله جل و نسبت به اون نعمتی که بهش داده خوش دلتنگ دنیا نمیکرد فکنت اذا نظرت الیه زمانی که نگاهش میکردم قلت میگفتم اکحل العینین رسول الله علیه الصلاه و السلام انگار سرمه به چش زده ولیس به اکحل ولی سرمه نزده چون رسول الله علیه الصلاه و السلام چشماش که درشت بود موی مژه‌هاش هم که درشت و بلند بود و روی پلکا چه پلک پایین و بالاش انگار یک سیاهی روش هست انگار که سرمه زده الله جل و علا این چنین آراسش کرده بود انگار که سرمه بر چش زده حالا به خاطر گفتم شاید اون های غلیز و بلند درشت رسول الله صلی الله علیه و بر روی اون پلکا باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از اینکه توصیه به سرمه داشتن قبلا داشتیم ما در احادیث و توصیه کردن که در چشم راست سه بار سرمه بکشیم و در چشم چپ دو بار چون سرمه که گفتیم از سنگ خاصی در اصفهان هست که اثمت بهش میگن خاکستر رنگ ترد راحت خورد میشه پود میشه براق خاکستری رنگه به سیاهی نزدیکتر تا سفیدی و براق برق بر خودش داره انگار که خورده یا شیشه روش هست این اثمده و چیزی که رسول الله علیه السلام بهش توصیه کردن که نور چش را زیاد میکنه که گفتیم احادیثش قبلا داشتیم دویست و بیست و هفتمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعید قال اخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح هرچند که در اسناد ابن لهیعه داریم ولی خب البانی تصحیحش میکنه بخاطر طرقش و شواهدش حالا میاد احادیثی که این حدیث را تایید میکنه شواهد این حدیث خواهد اومد عبدالله ابن الحارث ابن جزم که قبلا گفتیم از صحابی هست که سنت نبوی را در مصر نشر داده و اونجا را به عنوان محل سکونت خودش انتخاب میکنه برای دعوت دادن و نشر علم رضی الله عنه این صحابی میگوید ندیدم کسی ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیدم کسی اونچنان زیاد مثل رسول الله صلی الله عليه و سلم لبخند بزنن تبسم لبخند لبخند بزنن ندیدم کسی این از تواضع رسول الله صلی الله عليه و سلم متکبر نبود مغرور نبود خود شیفته نبود چون اون کسی که خم ببرو میکشه از غرورشه از کبرشه خصوصا در مقابل کسی که فقیره یا نداره انگار که خودش رو از دیگران برتر میبینه خصوصا اگر شما دقت کردید اونهایی که یک مالی منالی الله بهشون میده اون تجار و اون ثروتمندانی که مثلا بلفرض الله یک مالی بهشون میده یک ماشین پابلندی سوار میشن از کنار جاده رد میشن چپ چپ نگاهت میکنن یا اگر کسی با ماشین جلو بهشون پیچید شیشه رو پایین میکشن و چند تا فحش و دشنام هم بهت میدن از خودشون یک گردن کلفتی نشون میدن رسول الله صلی الله علیه و سلم متواضع بود خم ببرون نمیکشید در مقابل کسی با وجود که اینقدر طرفدار اینقدر هیبتم داشت علیه السلام با همه خوش بود با همه خوش رفتار بود با همه خوب بود و اینجا این صحابی داره یاد میکنه از این اشرف خلق صلی الله علیه و سلم که هیچ کس را ندیدم مثل او لبخند بر چهرش باشه ندیدم کسی مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم بخنده چهرش تابان درخشان همیشه خنده روی صلی الله علیه و سلم این نعمته که در ازای شکر و سپاس میاد تو دلت خوشه که الله جل و علا بهت داده و این خوشی بر سر صورتت میاد نمایان میشه ظاهر میشه رسول الله علیه و السلام این درخشانی در چهرهش این لبخند این دهانی که باز میشد از چیه از خرسندی از شکر و سپاس از اون احساس خوشی که نسبت به نعمت های الله جل و علا داره دلخوش هم نسبت به اون اشخاصی که دور برشن الله جل و علا اینها را این اصحاب را تقدیم کرده به یاری رسول الله علیه الصلاه و سلام خوشحال به اون رفقای خودش دلش خوشه به اون دور هاش اونها را نعمت میدید خم به ابرو بیاره در جلو روشون اصلا دلش با اونها خوش بود دلش با ابو خوش بود وقتی که میومد با اون فقرش در مسجد او را میدید رضی الله عنه و غفر الله له و در شأن ابو هريره و امثالش از صحابه که اونجا در صفه نشسته بودن برای طلب علم که رسول الله علیه السلام سخنی بگه بشنون حفظش بکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم بین منبری و بیتی روضه من رياض الجنه باغ و بستانی بستان علم از بستانهای چی بهشت نه که اونجا جای خاصی مزیت خاصی در نماز خوندن داره که خیلی ها اونجا میرن نوبت میگیرن الان دیگه برنامه هست با ثبت نام بکنن که چه ساعتی برن وارد بشن و خارج بشن نه این فضل حلقه علم بود فضل اون اشخاصی که اونجا تو حلقه علم می نشستن دم در خونه رسول الله علیه و السلام که کی بیاد بیرون یک سخنی ازش بشنوه فضل علم روضه من ریاض الجنه حلقه علم باغ و بستانی از باغ های بهشته الله جل و علا حلقات علم را مکرم کرده با اون فرشتگانی که میفرسته جایی نیست ما من قوم ما من قوم یجلسون فیذکرون الله الا وحفتهم الملائکه قوم نیستن که برای الله جل و علا بشینن بیاد الله بنشینن مگر اینکه الله جل و علا اکرامشون بکنه با اون فرشتگانی که گرد اونها بزنن الا وحفتهم الملائکه این محاله الله جل و علا حلقه علمی باشه فرشتگانش رو نفرسته برای اون حلقه ما من قوم الا وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السکینه مشمول رحمت الهی میشن اون قومی که بشینن برای یاد الله جل و علا و سکینتا بر دل نازل میشه خب چیه اکرام تکریم الله جل و الله الان تکریم کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون صحابه دلش خوش نباشه با آنها والله دلش خوشه ابو هریره رو میبینه رضی الله عنه و بعد او را در آغوش میکشه و دعا براش میکنه دل خوشه با این صحابی با اون همتی که داره برای اینکه سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بشنوه و حفظش بکنه حالا ان بازم خواهد اومد یعنی این مطالب رو خواهیم داشت نه اینکه خود رسول الله علیه الصلاه و السلام عملا این چنین خرسند بود همیشه خوشحال بود نه اینکه خودش بلکه توصیه به دیگران هم میکرد به صحابهش هم میکرد مثلا در حدیث صحیح داریم رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند تبسمك في وجه اخيك صدقه او لك صدقه تبسمك تبسمك في وجه اخيك صدقه تبسمك یک لبخند زدی تو چهره برادر مؤمنی یک لبخندت که دلش رو خوش بکنی برات صدقه هست هم داره با حرفش و سخنش علیه الصلاه و السلام بهمون میآموزه یاد میده و هم عملا هم خودش این چنین بود 228 من حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحاني قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما این حدیثم صحیحه مثل حدیث قبلی دیگه همون حدیث عبد الله بن حارث رضی الله عنه هست که گفتیم خنده رسول الله صلى الله عليه وسلم همیشه لبخند بود نگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نمی نمیخندید مگر که اون خندش لبخند بود این بر وجه غالب میگه یعنی خنده های رسول الله علیه و السلام همیشه چی بود یا در اغلب اوقات لبخند بود البته حدیث قشنگی خواهیم داشت در خنده های رسول الله علیه و السلام صلی الله علیه و سلم 229 حديث إمام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة واخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال اعطوه مكان كل سيئه عملها حسنه فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حديث در صحيح مسلم حدیث در صحیح مسلم صحیحه ابو ذر رضی الله عنه میگوید روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند انی لاعلم اول رجل يدخل الجنه من میدونم اولین کسی که وارد بهش میشه کیه خودشه علیه الصلاه و السلام اولین کسی که در بهش رو میزنه اولین کسی که در بهش براش باز میشه اشرف خلق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه میدونم اولین کسی که وارد بهش میشه کیه که خودش رسول الله علیه الصلاه و السلام و میدونم آخرین کسی که وارد بهش میشه کیه آخرین کسی که وارد بهش میشه کیه کیه حالا اون شخص میاد میگه حالا چند تا حدیث داریم البته در این جا یک از اون حدیث این حدیثی هست که اینجا امام ترمیزی انتخاب کرده یوتا بالرجل یوم القیامه شخص را میانن روز قیامت فیقال بهش گفته میشه الله جل و علا میگه فیقال اعرض علیه صغار ذنوبه عرضه برش بکنید اون گناهان کوچکش و یخبو عنه کبارها گناهان بزرگش کبیرش پنهانش میکنن نشونش نمیدن بهش عرضه نمیکنن گناهان شخص برش عرضه میشه کوچکش نه بزرگش فیقال له عملت یوم کذا و کذا کذا فلان روز و فلان جا فلان کار کردی درسته و هو مقر مقر هم انکارم نمیکنه لا یمکر انکار نمیکنه مقر اقرار داره بر اون گناهانش و هم داره و هو مشفق حراس داره الان چی داره من کباری از اون گناهان کبیرش بزرگش ترس و لرز برش داشته الان که دیگه اون گناهان کبیرش براش بیارن این خودش الان منتظر اینه که گناهان کبیرش براش بیارن الله جل و علا پنهان گذاشته کسی ندونه کسی نبینه الله اکبر اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از خوشحالی میخندن نه که لبخند میزنن میخندن از خوشحالی چرا میخندن از خوشحالی خاطر کرم الله جل و علا الله جل و علا میگید أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله جل وعلا اکرامش میکنه در مقابل هر بدی که انجام داده حسنه و خوبی بهش بدن فیقول ان لي ذنوبا ما اراها هنا میگه که من خیلی گناه کردم گناهانم نیست کجاست قال ابو ذر ابو ذر رضی الله عنه میگوید فلقد رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضحك اینجا میخنده رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی بدت نواجذه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا میخندد در صحیح مسلم داریم از حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرموده اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون رسول الله صلی الله عليه و سلم از اهل جهنم گفته که نمیمیرن و نم اون احساس زندگی رو دارن الله هی زندهشون میکنه هی اون گوشت و تن و پوستشون سوخته و پوخته میشه با اون شکنجه و درد هی دوباره اون گوشت و پوست بر تنشون دوباره میاد هی hey, سوخته و پخته میشن هی دوباره اون تن اون جان جان میگیره والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموت. با اون همه عذاب و درد و شکنجه جهنمیان از کفار و مشرکین که دچار شرک و کفر اکبر شدن الله جل و علا هیچ وقت نابودشون نمیکنه لا يقضى عليهم فيموت. که ولا يخفف عنهم من عذابها عذاب الله بر اونها کاسته نمیشه کم نمیشه كذلك نجزی كل كفور. این چنین هر کسی که دچار کفران بشه دچار شرک اکبر و کفر اکبر بشه چنین الله جل و علا عقوبتش میکنه چنانچه در جای دیگر الله جل و علا میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به الله هیچ وقت شرک اکبر رو نمیبخشه و هم یصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل داد و فریاد میکنن بار الله ما را نجات بده عمل نیکی انجام بدیم غیر الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير هیچ کسی نمیتونه اونها رو نصرت بده از اون کفار که خالد و مخلد در جهنمن ابد و آباد در اونجان یک دسته پس اولین دسته کسانی هن که الله جل و اونها را نمی آمرزه جاودانه در اون جهنم عذاب میبینن و مرگی برای اونها نیست و راهی برای فرارم براشون نیست اما دسته دیگر که در جهنمن ناس اصابتهم النار بذنوبهم به خاطر گناهانشون در جهنم با اون آتشش عذاب میبینن او قال به خطایاهم به خاطر اشتباهاتشون گناهانشون فاماتهم اماته اونها را الله جل و علا میمیرانه یک مرگی به اونها میده حتی اذا كانوا فحما تا اینکه زغال بشن از شدت پخته شدن در اون آتش جهنم به خاطر گناهانشون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذن لی للشفاعه بالشفاعه اونجا اجازه داده میشم که شفاعت بکنم برای این گناهکاران در حقشون شفاعت بکنه فجیع بهم ضبائر ضبائر اونها را دست دست میارن گروه گروه میارن و در روایتی الله جل و علا قبضه میکنه از اونها و اونها را در رودی از رودهای بهش میریزه مچ میزنه از اون جهنمیانی که اینچینین مثل زغال سوخته شدن سیاه شدن فبثو على انهار الجنه اونها را کناره رودهای بهشتی الله جل و علا میگه اونها را اونجا بریزید یا خودش چنانچه گفت دیگر احادیث داریم که خدا الله جل و علا قبضه میزنه از اون جهنمیان و میریز اونها رو بر رودی از رودهای بهشت ثم قیل یا اهل الجنه افیضوا علیهم الله جل و علا دستور میده اهل بهشت که اکرام اونها بکنن با آب اونها با اون آب بهشت با اون رود بهشتی فینبتون نبات الحبه اونجا همچون دانه هایی که خصوصا در خس و خاشاک کنار رودخانه ها اگر دیدید سبز سبزه هایی هست از اون حبوبات از اون علف میگه فینبتون نبات الحب تکون فی حمیل السیل میروین اونها سبز میشن زنده میشن بعد از اینکه پخته شدن سیاه شدن در کنار رودهای بهشتی اینها آخرین دسته کسانی هن که چی که از جهنم الله جل و علا نجات مییابند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من میدانم آخرین دسته شما کیه از اون کسانی که وارد بهش میشه البته این حدیث قسمت آخرش حدیث اصل خود که امام ترمزی بهش اشاره میکنه فیقال اعطوه مکان کل سیئه عمیلها حسنه در مقابل هر بدی و گناهش حسنه بهش بدید این را الله جل و علا قید براش گذاشته در قرآنش الله جل و علا در قرآن میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا الا من تاب توبه شرطه که مستحق این نجات بشیم مستحق این پاداش بشیم از طرف الله جل و علا که گناهان ما ستر بشه الا من تابه توبه کردی از گناهت دست کشیدی و آمنه و ایمان بیاری و عمل صالحی انجام بدی و عمل عملا صالحا فاولایک یبدل الله سیئاتهم حسنات فاولایک یبدل الله سیئاتهم حسنات الا من تاب و کان الله غفورا رحیما الله غفور و رحیمه احادیثی که ما بعدم داریم بازم در تاکید همین معنا هست دویست و سیومین حدیث امام ترمذي رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك من صحابيك قبل أن داشتیم در درس گذشته جرير بن عبد الله که شهرهم بود میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی بین من و خودش حجابی قرار نداد یعنی که بخواد مرا از خودش محروم بکنه بخواد خودش رو قایم بکنه از ملاقات من برنجه نخواهد که مرا ببیند فاصله نینداخت رسول الله علیه و سلم بین من و خودش حجابی نگذاشت بین من و خودش بعد از اینکه مسلمون شدم این رسول الله علیه و سلام کمال تواضع رو داشت خصوصا در شأن خودش میگه مثل بعضیا که فرار میکنن از این از اون این اومده وقتم بگیره اون اومده وقتم بگیره احساس سنگینی میکنه در مقابل این و اون فراریه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نبود حالا اینجا جریر داره میگه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی نبود که از من فرار بکنه یعنی بین من و خودش فاصله بندازه نخواهد که با من ملاقات بکنه ولا رآنی الا ضحك. گاهی هم مرا نمیدید مگر اینکه لبخند میزد خوشحال بود یعنی ابراز خوشحالی و خرسندی میکرد که مرا دیده حدیث بعدی هم در تاکید همین معنا هست دويست وسيويكمين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم ما حجبني یعنی هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و بین من و خودش حجابی قرار نداد و نه هم مرا گاهی دید بعد از اسلامم الا اینکه لبخند بر صورتش بود بله رسول الله علیه و السلام همیشه لبخند بر صورتش بود فقط اون چیزی که هست رسول الله علیه و السلام منعش میکنه قهقهه هست لبخند و خنده زدن خوبه ولی که قهقهه و اون خنده زیادی خصوصا با جوک تعریف کردن و فیلم های تنز دیدن اون چیز هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نه اینکه منعش کردن زیاد روی رو در اون من کردن چنانچه در حدیث صحیح و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب زیاد نخندید خصوصا اون خنده که قهقه هست گفتم زیاد روی در خنده چون زیاد خنده زدن کثرت الضحك تمیت القلب قلب را میمیرانه قلبت بی احساس میشه دیگه بی وجدان میشی بی زمیر میشی قلبت اون چیزی که او را زنده میکنه از مهر از محبت از خوبی از احساس دیگران رو درک کردن دیگه از دلت میره فقط برات خوشی خودت مهمه فقط خورسندی خودت مهمه دیگران دیگه برات مهم نیستن این نوعی از مردن قلبه قلبت میمیره با خنده زیادی دویست و سی و دومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنه قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا فرمودن من میدونم آخرین کسی که از جهنم خارج میشه حدیث لا البته لفظ دیگرش هم خواهیم داشت در بخاری و مسلم با همین لفظ در صحیح بخاری و مسلم هم اومده حدیث صحیحه حدیث الله بن مسعود میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا فرمودن من میدونم آخرین کسی که از جهنم خارج میشه شخصی که چهار دست و پا از جهنم خارج میشه خودشو کشون کشون میرسونه به بهشت رجل یخرج منها زحفا چهار دست و پا خودشو میکشونه به بهشت فیقال له انطلق فادخل الجنه خب بالا برو وارد بهشت قال فیذهب ليدخل الجنه میاد میخواد وارد بهشت بشه فیجد الناس قد اخذوا المنازل میبینه که همه جا مکان دارن خونه دارن دیگه جا نمونده تو بهشت میگه فیرجع برمیگرده خب حالا من کجا برم بهشت جا برام من نیست پر شده دیگه از بهشتیان فیقول یا رب اون شخصی که حالا آخرین شخصی که به در بهش رسیده میگه الله را صدا میزنه میگه قد اخذ الناس المنازل یا رب قد اخذ الناس المنازل همه خونه ها را بهشتیان گرفتن دیگه من دیگه خونه برام نیست فیقال له اونجا الله جل وعلا بهش میگه تذکر الزمان الذي كنت فيه یادت تو دنیا اون زمانی که زنده بودی تو دنیا فیقول نعم میگه بله قال فیقال تمنى خب تمنا کن اون دنیا که توش بودی چی میخواستی میخواستی پادشاه بشی قصد داشته باشی خونه داشته باشی چی آرزو داشتی تو دنیا قال فیتمنى تمنا میکنه تمنای خودش رو میگه فلان چیزو فلان چیزو میخواستم فیقال له الله بهش میگه بهش گفته میشه فان لک الذی تمنیت خب، برای تو اون چیزی که تو تمنا کردی آرزو کردی همین نه و عشرت و اضعاف دنیا و ده برابر دنیا کل دنیا ده برابر کل دنیا ده برابر کل دنیا ده برابر دنیا الله جل و علا میده برای این شخصی که حالا کلی زمان در جهنم بوده عذاب کشیده چهار دست پا خودش رسونده به در بهشت الله جل و علا این چنین اکرامش میکنه این کرم الله جل و علا هست در حق این بنده این شخص رو به الله میکنه میگه تسخر بی و انت الملک تو مالک تمامی خلقی به من مسخره میکنی اینجا یعنی هست که عبدالله بن مسعود میگه فلقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ضحك حتی بدت نواجد اونجا دیدم که رسول الله لبخندی زدن خنده ای زدن که دندانهای بغلش هم پیدا شد یعنی نه که دندانهای جلوش دندانهای بغلش هم پیدا شد این وسعت فضل الهی و عظمت نعمتش بزرگی نعمتش و بخششش در حق بندگانش و لطفش در حق اونها الله جل و علا بخششش بی‌نظیره بزرگه دویست و سی امام الترمذي رحمه الله يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعه قال شهدت عليا اوتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون البته در بعض از ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك این حدیث صحیحه بازم حدیث صحیحه از حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه علی بن ربیعه میگه میگه علی بن ابی طالب را دیدم حیوانی آوردن اوتیه به دابه آوردن که سوار بشه فلما وضع رجله فی الرکاب اومد پاهاشو گذاشت اون رکاب حلقه آهنی هست که دو طرف زین شطوره اون رکاب بش میگن پاشو گذاشت تو اون رکاب اون جای پایی که کنار حیوان هست بغل حیوانه قال بسم الله بر بگردی به احادیث ما قبل پوشیدن لباس با بسم الله خوردن غذا با بسم الله در خونه رو بستن با بسم الله باز کردن با بسم الله تأکید بر بسم الله اینقدر خیلی مهمه بسم الله یعنی چی یعنی تو داری استعانت میجویی با نام الله جل و علا که تو رو یاری بده خیر اون سفرت خیر اون حیوانت را بهت بده و شرش تو را در امان بذاره و شر شیطان تو را در امان بذاره و شر هر حسودی هر چش زخمی الله تو را حفظ بکنه سیانت بکنه تو را مسون نگه بداره حافظت باشه نگهدارت باشه این بسم الله گفتن یاری طلبیدن از الله جل و علا این استغاثه است تو داری پناه میبری به الله جل و علا با گفتن بسم الله یادت نره یادت نره همیشه این بسم الله بر سر زبانت باشه پاشو گذاشت گفت بسم الله فلما استوى على ظهرها استوا به چه معنا علو و ارتفاع بر روی حیوان قرار گرفت یعنی نشست روی زین اون حیوان حالا اسب یا هر حیوان دیگه قال الحمد لله اونجا گفت الحمد لله بسم الله سپس گفت الحمد لله ثم قال آداب سوار شدن بر مرکب حالا میخواد دوچرخه باشه موتورسیکلت باشه میخواد ماشین باشه میخواد الاغ باشه اسب باشه شطور باشه هر مرکبی هر وقت که سوار شدی خاصی برونی حالا قایق حالا ماشین کشتی هواپیما هست هر چیزی هست هر مرکبی که الله جل و علا مسخر کرده برات که سوار بشی تو را حمل بکنه نعمته اینکه این نعمته را به جا بیاری الله جل و تو را اکرام کرده با این نعمت بگی بسم الله سپس الحمدلله سپس میگه این آیه را خون سبحان الذي سخر لنا هذا پاک و منزه است اون اللهی که تسخیر کرده برای ما این این نعمت را به ما داده عطا کرده در اختیار ما قرار داده و ما كنا له مقرنین یعنی ما هم در توان و طاقت ما نبود نه خلقتش نه آفرینشش و نه هم از جد و کوشش و تلاش ما بوده که اینو به دست آوردیم از اختیارات ما نبوده الله جل و علا اکراممون کرده و این نعمت را تو از الله بدونی نه از زحمت خودت و این الى ربنا لمنقلبون و همه هم به سوی الله جل و علا برمیگردیم بازگشت به سوی الله جل و علا میمیریم ثم قال سپس بعد از این آیه را خون از سوره زخرف آیه 13 و 14 این چنین گفت الحمدلله سه بار الحمدلله الحمدلله الحمدلله سپس سه بار گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر اینا سنت ها چون علی بن ابی طالب اینجا رضی الله عنه داره نسبت میده به رسول الله علیه الصلاه و السلام و بعد از اون گفت سبحانك انی ظلمت نفسی بار الله بعد از الله اکبر گفتن گفت بار الله تو پاک و منزهی من در حق خودم ستم کردم ظلم کردم فاغفر لي اون ستم و ظلمم در حق خودم با اون گناه و معصیت بیامرز فانه لا یغفر الذنوب الا انت هیچ کسی گناه ها را نمیامرزه جز خودت بار الله ثم ضحک اونجا میخنده خب چرا میخندی علی بن ربیعه میگه به علی بن ابی طالب میگه من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین چرا خندیدی اینجا حالا رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صنع كما صنعت چنین دیدم که رسول الله علیه و چنین کاری کردن این اذکار را گفتن که من گفتم بعد خندیدن ثم ضحک فقلت منم گفتم به رسول الله علیه الصلاه و السلام من ای شیء ضحکت یا رسول الله چرا خندیدی ای رسول الله علیه الصلاه و قال رسول الله علیه الصلاه و فرمودن ان ربك لا يعجب من عبده الله در شگفت در شکوه این بنده هست خوشحال از این بنده این بنده ای که این اختیارات رو بهش داده با اختیارات خودش یاد الله میکند بعد شکر سپاس الله رو در مقابل اون نعمت به جا میاره و بعدم از الله جل و علا تقاضای بخشش را داره اذ قال رب اغفر لی ذنوبی بعدم گناهانش جلو چش خودش میاره میگه ها اگر تو گناهان من نبخشی کی میبخشه فقط تو گناهان من میبخشی اذا قال رب اغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب غیره ها. جز تو نیست کسی گناهان رو ببخشه خودش را محتاج به درگاه الهی میبینه خودش را محتاج بخشش و مغفرت الهی میبینه هم درش شکر و نعمت الله جل و علا هست در مقابل نعمت هایی که بهش داده توفیقی که بهش داده هم اقرار به عجزشه افتقارش به درگاه الهی با کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون هم درش ایمان به روز آخرت هست بیاد آوردن روز آخرت اقرار به ضعف مقرنی از حول و قوه ما نیست بار الله این نعمتی که به همون دادی و ما هم به سوی باز میگردیم اقرار به روز آخرت هست هم درش رجوع به الله جل و علا و اقرار به اعتراف به اون گناه ها و کوتاهی هایی که در عبادت ها و طاعت ها کاستی هایی که درش هست و اون اشتباهاتی که از من سر زده اینها هست که الله جل و علا سبب میشه که اون بنده را ببخشه و بیامرزه و الله جل و علا بگه که اون بنده دونست که جز من کسی نداره که گناهانش رو ببخشه پناه به من آورد منم بخشیدمش آخرین حدیثمون 234 مین حدیث إمام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد سعد بن وقاص رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل حدیث درست ضعیفه ولی خب اصلش در صحیح مسلم این حدیث حدیث سعد بن وقاص که یکی از عشر مبشره بالجنه هست یکی از اون ده نفری که غیر از خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدی بهش بهش داده یعنی بعدی الله جل و علا در حقش میگه که سعد بن وقاص میگه در جنگ خندق بودیم که رسول الله رو دیدم که صلی الله علیه و سلم میخنده تا جایی که های بغلش هم آشکار شد با اون خندش خیلی خوشحال شده بود با اون خندش یعنی خب عامر بن سعد که راوی سعد بن وقاصه میگه که گفتم که چی شد مگه چرا خندید رسول الله علیه و السلام میگه که کان رجل معه ترس شخصی بود زره و سپری به دست داشته بود ترسی زرهی جلوی صورت خودش گرفته بود سپر که نیزه به طرفش نیاد و در روایت صحیح مسلم اومده که کان رجل من المشرکین قد احرق المسلمین یعنی خیلی از مسلمانان رو از پا در آورده بود منظور سوزندنشون با آتش نیستا بحث اینکه زیاد از اون مؤمنین اون مسلمان ها را از پا در آورده بود فقال له النبی صلی الله علیه و ارم فداک ابی و امی رسول الله صلی الله علیه و سلم به کی میگه سعد بن وقاص رحم کن یعنی پرت کن به طرفش نیزه پدر و مادرم فدایت بشه سبحان الله یعنی جایگاه سعد بن وقاص نگاه کن رسول الله صلی الله عليه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگه ارم فداک ابي و امی ارم فداک ابی و امی حدیث در صحیح مسلمه پدر و مادرم فدایت بشه سعد این یعنی چه جایگاه سعد بن وقاص داشته نزد رسول الله علیه السلام سبحان الله چنین الله جل و اکرامشون کرده برمیگردیم به همون حدیثی که اینجا امام ترمذی میاره سعد میگه دیدم که اون شخص سپر اون ترس را گرفته جلو به صورتش که کسی تیری نیزه‌ای به طرفش پرت نکنه سعدم میگه سهمی را برداشتم که بزنمش و کان یقول کذا و کذا بالترس غطی وجه میگه هر کاری مثلا کسی میمد که به طرفش چیزی پرت بکنه اون ترس یا اون سپر را جلو صورتش میگرفت فنزع له سعد بالسهم یک نیزه رو بر میدار حالا در روایت صحیح مسلم اومده فنزعت له بالسهم ليس فيه نصر اومدم نیزه هم برداشتن که پیکانی اون نوک آهنی که بر سر نیزه هم هست اونم نداشت یعنی فقط سرش حاد بود فنزعت له به سهم سهمی را برداشتم یا نیزه یا تیر برداشت میگه که اون پیکانم بر سرش نبود فاصبت جنبه زدم به کنارش و در روایت اومده که زد بر دلش یعنی زد تو سینش و اینجا اومده در این روایت که میگه زدم به پیشانیش میگه اون هدفم به خطا نرفت یعنی اون هدفی گرفته بودم زدم به پیشانیش در این روایت در صحیح مسلم اومده به قلبش میگه فسقطه و اینجا اومده و شال به رجله افتاد به پشت به کمر و پاهاش هم رفت به بالا در روایت صحیح مسلم اومده فانکشفت عورته شرمگاهش نمایان شد اونجا که افتاد میگه فضحك رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا هست که رسول الله خندیده نه به خاطر که عورتش کش شده نووی در شرح صحیح مسلم میاره میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نخندید به خاطر که عورتش کش شده به خاطر اینکه این شخصی که این طور مسلمان ها را اذیت کرده بود در اون جنگ این چینین کشته شد خوشحال شد این شخص این چینین به راحتی سعد بن وقاص او را میکشه و هلاکش میکنه میگه اونجا دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خنده زدن که دندوناش هم آشکار شدن بعد خودش هم میگه قلت من ای شیء ضحك چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم خندید قال من فعله بالرجل یعنی این به این نحوه که سعد او را زد و او را این چنین بر زمینش انداخت و او را کشت سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده و صلی الله محمد و آل محمد